die appel en die stronk en die senter. Eintlik is my hele storie klaar vertel. So ek gaan julle net vir so gaan probeer so 'n halfuur om sommer net 'n paar goeie saam te vat. Ehm um, ek wil jou aan twee skrifte link. En ek wil hê regtig ons moet ons moet die ons moet die woord laat begin werk. Die doel van hierdie sessie dink ek vir myself altyd was dit was dit ook 'n geval gewees om vir ons lus te maak vir hierdie boek dat ons lus raak vir die boek. Nou ja, Piet het ons gesê, jy weet, die, hy het die boek gelees altyd, hy het hom betek keer onderste boog gelees, hy het hom betek keer halfpad dier sy geleeserheid aan die slaap geraak, ek dink baie van ons ken ehm, die story, um, aan hou die story vertel, as hierdie boek het so op die, in die sitkamer op, het, op die tafelkie geleg, en as hulle so dier die huis hardloop en goed, as hulle by die, nou kom hulle in hulle jol en gaan te kere, En as hulle so by daai tafeltjie verbykom, so in die hardloop, dan stap hulle so statig verby. Tot hulle so 4 meter verby is, dan gat hulle weer. Nou dis maar ek praat nou nie met minagting of met disrespek van die boek nie, maar ek dink dis hoe baie van ons dit miskien ervaar het in ons lewe. En ehm um, ek moet die ding vertel vir die nuwe ouens. Ek en Jan is eendag op pad na Taal toe en ehm um, by 'n by 'n toilet daar in Harry Smit stop ons gou en ons maak 'n draai daar en daar staan so groot bord read the Bible. It will scare the hell out of you. Staan dit daar? En ek dog toe nogal, "Jesus, maar dis al nou 'n verwaande ou wat dit daar skryf." Maar dit staan daar, read the Bible, it will scare the hell out of you. En soos wat ons deur die naweek gaan, snap ek die die significance van wat ek gelees het daar. Want jy sien vir baie jare voordat ek God se karakter verstaan het, voordat ek God se hart geken het, as ek die Bybel gelees het, het hy my bang gemaak. Come on. Daar's goed wat ek daarin gelees het wat my eintlik laat baie slegter voel het as wat dit my opgebou het. En toe snap ek, dis jy's die gedeelte van sonder die kennis van die waarheid wat vrymaak. If I read the Bible, it's get the hell out of me. Maar nou, met die kennis van die waarheid, it still scares the hell out of me. Maar wat 'n hel by wyse van spreuke. Dit wat nie binne hoort nie. Want jy sien, met God se gees in my, is daar nie plek hier binne in my vir enigiets wat negatief is nie vir niks nie, veral nie vir vrees nie. So ja, dit is nou maar net 'n stukkie daarvan. En ehm um, maar ek wil jou na 'n plek toe vat. Laat ons as ons praat van die saad van die woord. Ek gaan nie al die goed herhaal nie, maar hierdie prentjie kan nie anders ek kan nie sonder hom werk nie, want dit is hoe dit vir my dis hoe ek dit goed gesnap het. Jy sien toe ek leeg was. Toe ek onvervuld was. Toe ek nog in my kanonnen was soos Piet toe hy nog shiftings en sockets en goed gesteel het en al daai weird besigheid. Jy sien Kom ek stel dit so. Ek het nou die voorreg ek werk met drak en alkoholverslawing. En hierdie goed het my gehelp om om die ouens te kan help om vir 'n drakkie te kan sê. Ek weet nie of julle ons weet wat se ding is 'n drakkie nie. Dis nie nou die ou wat 60 Chesterfield se dag rook nie. Daai is chicken feet. Ons praat nou van ander ouens wat bome rook op 'n dag. Maar in elk geval, om vir so ou te kan sê, weet wat ek het vir goeie nuus. Jy het nie eintlik 'n verslawingsprobleem nie. Die enigste probleem wat jy moontlik kan hê, is 'n onvervuldheidsprobleem. Jy is by my. Die enigste probleem wat 'n mens eintlik kan hê, is 'n onvervuldheidsprobleem. En jy sien wat gebeur het toe ons die goeie nuus hoor. Paulus skryf ons van die goeie nuus. Hy sê hierdie goeie nuus, hierdie evangelie van lewe, van vrede, van vreugde. Dis 'n krag van God. Dit sien niks met 'n mens te doen nie. Hy sê dis 'n krag van God Ons is terug by Nikodemus. Hy sê Nikodemus, wat my so spesiaal maak is ek verstaan wat dit beteken om uit die boonste verdieping gebore te wees. Ek verstaan wat dit is om uit die gees gebore te wees. Met ander woorde, waar daar onvervuldheid is, is daar 'n gap, is daar plek vir nonsens, vir allerlei ellende, wanpersepsies en al die goed wat daarmee gepaard gaan. So met ander woorde, wat het met ons gebeur? Jy sien, wat is die goeie nuus aan die wêreld daar buite? Die enigste probleem wat die wêreld daar buite het of moontlik het, is onvervuldheid. Dis al. Maar jy sien, Genesis 3 vers 15, dis twee skrifte wat ons moet linkies hoor. Daar's twee, Genesis 3:15 en ehm um, 1 Petrus 1 vers 23. Genesis 3:15 Kom God, nadat die mens geskei is van hom, nadat die mens in sy onwaardige, onvervulde situasie as gevolg van sonde, as gevolg van die verkeerde keuse, as gevolg van gebrek aan die senter as gevolg van gebrek aan die regte saad. Amen. As gevolg van die gebrek aan die regte saad, lyk die mens so. En weet jy wat's grand van God? Hy het nog nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Want God is liefde. Hy try nie lief hê nie, hy is liefde. Hy was nog altyd liefde en hy sal vir ewig liefde bly. Dis wie hy is. Dis hoekom 'n man soos Anton hier voor kan staan in trane van vreugde huil omdat hy sê ek gee nie om wat die wêreld sê nie. Dis wat die woord sê. Amen. Dis mos genoeg om 'n man te laat dans. Come on. Dis hoe dit werk. Jy sien so wat het gebeur by Genesis 3:15 kom God en hy sien hierdie toestand van die mens. Die mens het 'n gebrek aan saad. Die mens het 'n gebrek aan saad. En hy sê, "Wie wat gaan ek doen? Ek gaan vyandskap stel tussen die vrou, die vleesmens waaruit die mens sou voorkom, tussen die vrou en die vyand." daai ou wat Johannes 10 vers 10 van praat, die ou wat slagstene verwoes. Hy sê ek gaan kom en ek gaan 'n vyandskap stel tussen jou saad. Jy kan dit gaan lees in Genesis 3:15. Hy sê ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Dan sê hy hy met 'n hoofletter. En wie's die hy? Die hy is hy wat voor Nikodemus gestaan het toe Nikodemus vir hom vir hy gesê het, "Wat maak jou so spesiaal?" sien jy in die middel Nou, dis nou Johannes 3 vers 3, 3 vers 5. Dis so min of meer in die middel van Genesis 3 vers 15 en 1 Petrus um, 1 vers 23. Ons gaan nou by hom kom. Jy sien so wat het God gedoen? Hy het kom vyandskap stel tussen die verkeerde saad. En wat was die verkeerde saad? Die verkeerde saad was die globale effek van sonde binne in die mens. Wat die mens in 'n patetiese, minderwaardige, onvervulde situasie gelos het. En weet wat is interessant daarvan? Daai ek het dit so gelyk toe daai een ou in ons groepie sê Vrydag aand. Hy sê ek het die hele tyd gewonder, daai boom van die kennis van goed en kwaad, of God nie vir die mense trap gestel het nie. Jy weet? Dit was so 'n amazing openbaring geweest. Toe snap ons, dit was nie 'n trap nie. Dis juist die bewys van dat God liefde is. En liefde is altyd 'n keuse. Liefde gee 'n mens altyd 'n vrye keuse. Dis die boom van die kennis van goed en kwaad. En wat interessant is, Genesis 2 vers 17 het God mos gesê. Hy sê as jy gaan eet van die boom van die kennis van goed en kwaad, dan gaan jy sekerlik sterwe. 'n Gebrek aan saad beteken sterwe. Onvervuld. En dis mos nou daai boom. Dit was die boom van die kennis van goed en kwaad. En nou weet ons mos nou, daai boom ek, ek het nou sommer ek weet nie of my skets mooi duidelik is nie, maar sien jy hoe lyk die boom van die kennis van goed en kwaad? Sy gesig kan julle met dit assosieer. Nou wat nice is van die boom van die kennis van goed en kwaad, Piet het ons mos nou verduidelik, na so drie brandewijne, dan lyk jy so. En dan lyk jy so. Jy sien, as die brandewijn uit is, dan lyk jy weer so, later lyk jy so China man. Ek weet nie, maar die bottom line is, jy lyk so. Dit is so. En die enigste manier wat ons het, om recht te probeer kom, is godsdienst is om in om in diens van God te probeer optree van wee vrees. Jy sien, maar nou het God gesê, hy sê maar moenie worry nie, moenie worry nie. Ek gaan julle nie so los nie. Hy sê ek gaan vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou en haar saad. Hy gaan jou die kop vermors om te antwoord Jesus gaan 'n einde daarvan maak van die dispensasie van sonde, die oorsaak daarvan, die oorsaak van die verkeerde saad. En Jesus het dit gedoen. Right. Nou lees ons in 1 Petrus 1:23. Hy sê Julle is nie weergebore, wedergebore uit verganklike saad nie. Nou verstaan mooi, stem julle met my saam. Hierdie boom van die kennis van goed en kwaad, die boom wat ons wat my en jou Boeta se poging om te oorleef in hierdie wêreld verteenwoordig. Stem mee saam. Dis 'n poging daai wat altyd verganklik is. Dit hou nie. Kom on. Dit hou nie. Wie nie of julle met my saamstem nie. Maar my eie pogings om my lewe en my tank te probeer volmaak het, het nie gehou nie. Dis hoekom daai saad van daai boom, hy groei ook, maar hy vrek te gou. Want dit is verganklike saad. Dis hoekom 1 Petrus 1:23 sê, julle is nie weergebore. Met ander woorde, wat is daai wedergeboorte? Dit is dis die vervulling van God se belofte in Genesis 3:15. Dis wat wedergeboorte is. Wedergeboorte beteken die vervulling van Genesis 3 vers 15 om 'n einde te maak aan die vyhandige saad so dat die rechte saad kan kom. En wat is die rechte saad? Hy sê, jy is nie weergebore uit verganklike saad nie. Verganklike saad nie. Kom uit die skade weer van die verkeerde boom. Hy sê, want weet jy hoekom? Jy is weergebore uit die onverganklike saad van die levende woord van God, wat tot in alle eeuwigheid bly. Dis die saad van die woord. So ek en jy is vol saad, soos wat ons hier sit, soos wat ons hier staan vandaan vol van onverganklike saad. En die onverganklike saad, daar's die boom van die kennis van goed en kwaad. Aan hierdie kant het ons die boom van die lewe. Johannes 10:14, hy sê ek het gekom sodat julle kan hê 'n lewe en dit in oorvloed. 'n Jaar van die welbehaag van die Here. Nie as dit en dit gebeur het eendag gaan dit beter gaan nie of as so en so eendag, dit is 'n uitgestelde hoop. Spreuke 13:12 praat daarvan. Hy sê hy sê uit 'n uitgestelde hoop maak die hart siek. Hy sê maar, wens wat uitkom, is soos een wat? Soos een levensboom. Soos een levensboom. Jy sien, dis geloof. Ek skryf soms in my boek, ons het nou dag so ding al by ons in die gemeente ook gehad, en um, ons praat oor een geloofsbeleidenis. Wat iemand vraag, hy sê nou, hy vraag vir my, ou vraag vir my, hy sê vir my, wat is jylle beleid? Nou moet ek antwoord. Want ek weet nie wat is my beleid nie. Ek ek dink nie ek het 'n beleid nie. Want ek is so mal daaroor dat ek uitgevind die Here like my. Ek wil nie meer beleid hê nie. Beleid het my moeg gemaak. Al wat ek nou weet is ek het lewe. Maar ek hoor toe waarheen gaan die ding. Ek sê van wie wat? Geloof is my belydenis. Hoor mooi. Geloof is my belydenis. Wat probeer ek daardeur sê? Ek dink Jan gaan môre oor die goed om meer praat oor belydenis en al daai klas van goed. Jy sien, geloof is nie iets wat iemand my geleer het, terwyl ek in die skadewee van die boom van die kennis van goed en kwaad gesit het nie. Hoor mooi, een mens kan nie aan een mens probeer leer glo nie. Maar jy sien, as iemand iemand anders probeer leer glo, wat doen hy? Hy manipuleer eindelijk maar nie die ou om te dink soos hy dink. Come on. En wat sy kees het jy daar? En al baie keer, weens minderwaardigheid, weens die verkeerde saad, aanvaar ek wat ek geleer word, want het klink nie te sleg nie. En so, by the way, die ouwens wat my die goed leer, het rechtig nie ten doel om my aan die vijand voor te stel nie. Hoor my baie mooi. Dis nie hulle doel nie. Dis nie hulle hart nie. Hulle het oprechte bedoelings. Tot ek een skrif ontdek het, jylle moet my net help waar staan, het is hier in 1 Johannes ergens, wat hy sê, jylle het die salving binnen in jylle. 1 Johannes 2 vers 20. 1 Johannes 2 vers 20, Pieter. 1 Johannes 2 vers 20 klein Johannes daar 1 Johannes 2:20. Hy sê en julle het die salwing van die Heilige Gees en weet alles. En julle met wie praat hy? Dink dit was 'n mannekamp. Daar in Palestina. Ek weet nou nie hulle het seker nou nie sulke lekker matte en goed soos ons gehad nie. Hulle het seker op rotse en klippe in die sand gesit. Maar onthou wat sê die woord? Hy sê en julle het die salwing van die Heilige Gees en weet alles. Ek dink dit is Jakobus 4 vers 5 wat hy kom en hy sê met jaloesheid begeer die Heilige Gees wat in julle is. Jakobus 4 vers 5. Hy sê met jaloesheid begeer die Gees wat in julle is. Dis die salwing wat in julle is wat in staat is om jou alles te leer. Met ander woorde om jou hierso te oortuig. Maar weet jy wat Boeta, dan moet ek by 'n plek kom wat ek snap en daarvan seker raak dat wat is die waarde van die onverganklike saad van die woord van God wat in my in my hart is, wat in my hart uitgestort is. Nou ek gaan nou vir julle ietsie lees, maar net voor ek dit vir julle lees, wil ek vir julle net gou iets verduidelik. Ek kan ook nou nie anders as om met prentjies te werk nie. Nou praat ons nou aan daar by die rehab, nou sit ek met so 'n groep manne besig al vir 'n geruime tyd met draks en alkohol en huwelike en perversie, al die al die goed wat daarmee gepaard gaan. Man en hierdie ouens resiteer al hierdie kruis. En hoorie sou hulle lewens verander al. Hulle rook al minder bome dit raak al beter, verstaan jy? Hulle raak al ouliker en fatsoenliker en granter, al die goed, al die goed. En ons kom by 'n plek en die ouens sê vir my maar maar hoe? Verduidelik ons hoe? Nou ek wil vir jou vra van ons wat hierso sit vanaand, ons het al gehoor van skepingsdoel. Ons het al gehoor van ons stand. Ons het al gehoor van om te wandel vanuit ons stand. Ons het al gehoor van ons verhoudings. Maar is julle is hier manne wat hier sit soos ek wat nog steeds sê, maar hoe? Kom aan, maar hoe? Want jy weet hoekom maar hoe daar is, is ons word konstant gebombardeer en gekonfronteer met die wereld daar buiten met sy aanslag, met al sy goeders, met sy vleeslikheid, met sy wereldsheid, dit sal nooit verander nie, dit is hoe dit is en dis ook om maar hoe en ek praat met ons en hulle ken al Romeine 12 vers 2 word nie gelijkvormig in die wereld nie maar word verander dier die vernieuwing van jou gemoed sodat ek en jy kan beproef wat die goeie, die welgevallige en die volmaakte wil van God vir my en jou se lewe is. Want jy sien ons het nou hierdie ontvang en hieso is my my my wil, my intellek en my emosie, my sielsdimensie en ek moet nou by 'n plek kom waar ek hier verander word. Nou sê hy ons maar verduidelik vir ons hoe. En ehm um, dis dit kom net so by my op. Kan julle sien wat daar in die middel staan? Sou sommer net 'n beeld. Weet nie of julle sien wat dit is nie. Hierdie is 'n satellite dish. Ek weet nie of hierdie goed al in in die Noord-Kaap is nie. Want ek sien Noord-Kaap het nog nie eens GPS coordinates nie, maar's right. <laughs> ek spot sommer. Maar hierdie is 'n satellite dish, né? Nee? Hierdie is 'n decoder. Julle ken daai ding. En hierdie is 'n TV. Nou ek weet jy Philips was so groot, deesdae is die goed so smal, maar jy verstaan nou wat ek bedoel. En 'n TV se uiteindelike doel is om 'n beeld te sien. Dis nou so. En die ding, en ons praat so oor die goed in En ek sê vir hulle, weet julle wat, hierdie, hierdie satellite dish, is vir my, die inherente, skeppingsdoel, waarmee God elke mens geskep het. En weet wat, al weet een mens nie, wat is sy skeppingsdoel nie. Glo my, elke mens hier binnenkant, het een begeerte, na waardigheid en na waarheid. Amen. Maak nie saak wie hy is, waar hy is, hoe hy dink, hoe hy groot geworden nie. Elke mens is geskep, want jy sien die skepper is God. Elke mens is deur God geskep met 'n vermoë hier binnekant om God te soek of om iets en iemand te aanbid. Want jy sien God het dit so bedoel. Dis hoekom God met reg reg deur die skrif kan sê, die wat my soek, sal my vind. Hoekom het God dit gesê? Want hy het geweet elke mens is geskep en geprogrammeer met 'n inherente satellite dish as ek dit sou kan noem, met 'n vermoë om na iets te soek. Eintlik na hom te soek. Eintlik na hom te soek. So die satellite dish is om hom te soek. Nou kyk, ek moet myself net gou interrupt. Onthou julle die jare toe ons net SAB1 gehad het? Was dit SABC1? Toe was daar TV1 en toe sit later TV2. Onthou julle daai goede? En al wat ons altyd hoef te gedoen het. Ons het mos nie 'n dish nodig gehad nie. Onthou julle? Ons het nie 'n dish nodig gehad nie. Jy raai goedjies bo op die TV gehad of 'n antenna daar buitekant nê? Nee? En al wat jy hoef te gedoen het, jy moes net jou lisensie betaal want dit was die regte ding om te doen. Ken julle daai advertensie? Betaal net jou lisensie want dit is die regte ding om te doen. Wat het ek in jare jare gedoen in ons onvervuldheid? Toe ons nog nie gesnap het wat die saad van God se woord was nie. Wat het ons gedoen? Come on. Onthou weer eens, ekskuus, ek praat hier vir myself hoor. Praat nie vir julle nie. Soos Piet sê, ek praat vir myself. Wat het ek gedoen? Wat het ek beoefen? Ek het dit beoefen. Ek het godsdienst beoefen. Hoekom? Want weet jy hoekom? Want die diep binne in my was daar 'n begeerte vir iets. En weet wat, ek eer die Here daarvoor. Al het ek dit beoefen, dit was miskien 100% opreg, maar dalk 200% verkeerd. Maar weet wat, ek het 'n begeerte gehad daarna. Jy sien, hoekom? Want dit was die regte ding om te doen. Come on. Dit was die regte ding om te doen en dat ek gehoor as ek nie hierdie regte ding doen nie, dan het ek helse groot moeilikheid. Want dan wag daar iets vir my. Sien as 'n bus my trap, waar word ek môre wakker? Ken julle daai storie? En wie was interessant, dis nie goeie nuus nie. Om vir 'n polisieman van 21 jarige ouderdom wat uit Brakpan uitkom te sê as 'n bus jou môre trap, nou in Brakpan het ons nie busse gehad nie. Ons het forts met sulke breë wiele gehad. En daai ouens kon jou trap. Jy sien, so as jy getrap sou word in Brakpan en jy's 'n polisieman, dan weet jy wragtig nie waar jy môre wakker word nie. Maar jy het 'n goeie idee waar jy nie gaan wees nie. Come on. En jy sien, wat het hierdie goed gedoen? Wat het hierdie goed by ons gewek? Was dit nie anders as vrees gewees nie? Jy sien, so wat ek gedoen, ek het maar die, ek het maar die TV lisensie betaal want dit was die regte ding om te doen. En Weet wat was interessant, ek weet nie van julle nie, maar hierby, ek dink televisie het so in 75 ingekom, daarom. Man, die ding, ek onthou, jy het so klein, was een Philips gewees. So, hoe het hulle die ander dag gesê? Is een houtkop met een glas oog. Hulle sê, steel als in jou huis. Die houtkop met die glas oog, jy verstaan nou, nie? Want ons sit al ons tyd ons in die bezigheid in. Dat ons opgewonde geraak het soms, net oor, onthou jy die blokkies ding. Al kyk ons vir hierin na die ding om nou hierdie beeld ingetune te kry. Hæ? Huh? Ek dink die televisie was van 6 tot 11. Onthou julle dit? Dan was dit Hans Dasse nuuskas in die nuus, Rian Kruiwagen. Hy het daai tyd so weggelê kuifie gehad, so gladde velletjie, pragtige ou. Sien hy's nog steeds daar, maar hy's so 'n bietjie ouer man in elk geval. Dit het ons vreeslik opgewonde gemaak. Ons het opgewonde geraak. Ons het al van 5 uur af begin sit en kyk na hierdie ding. Maar wie weet dit nie gehou nie. Come on, dit het nie gehou nie. Daar het 'n tyd gekom toe hoor ons van DSTV. Ek weet hierdie goed is op band, maar dis nou nie om goeder te bemark nie. Daar is seker net een ou wat dit seker doen, maar seker DSTV. Maar weet wat, toe kom hulle agter die volk, ek dink so, die volk raak moeg vir TV 1, 2 en 3. Ek weet nie of daar 12, 1, 2 en 3 was nie. Die volk raak moeg daarvoor. Hulle raak moeg vir hierdie storie. Hulle soek meer. Is dit nie dieselfde as hierdie boom nie? Ek doen dit maar daar's 'n tyd in my lewe wat ek meer soek. Daar moet meer wees. Daar kort nog steeds iets. Al praktiseer ek dit met die beste van bedoelings, daar short nog iets. Toe sal slim ouens daar buitekant sê hulle weet wat. Kom ons bring DSTV in. En wat doen hierdie ouens toe? Hulle link toe. Ek hoop ek is nou tegnologies reg hier. Ek weet nie regtig of werk hier goed nie. Ek sien maar hulle het dit goed gekonnek daar by my. So ek dink net nou maar as hoe dit werk. Toe kom hulle in konnekte draad reguit na die televisie toe van die van die dish af van die skottel af maar wie was interessant ek weet nie of jy dit al gesien het nie dit werk nie as jy daai draad reguit koppel al betaal jy jou jou televisie lisensie omdat dit die regte ding is om te doen is daar in elk geval geen beeld nie daai daai toets ding kom eers mee op hê hy bestaan nie eers meer nie jy sien so wat gebeur toe toe sal ander ouens wat uitvind wie wat dis nog steeds 'n poging van die mens om beter te kan sien, om iets beters te kan ervaar, maar daar kort nog steeds iets. En toe figure hulle uit, hulle kry toe een decodeerder. Julle ken een decodeerder. Nou kom jy, en jy prop hierdie draad in die decodeerder in, en dier die decodeerder is dat draad aan jou televisie toe, en as jou kracht betaal het, dis ook die rechte ding om te doen, om Fcom te betaal, as jy dit ook gedoen het, dat jy kracht, jy is connected. En daar werk hy. Nou kyk nou mooi wat het hier gebeur. Kan jylle sien waar die decodeerder ingekom? Is dit nie precies die nie? Want jy sien hier binnen in my en jou, sy onderbewuste of onbewuste, noem het soos jy wil, was hier nog altyd een begeerte, come on, hier binnenkant was daar nog altyd een begeerte om iets positiefs te kon sien. En dit wat ek graag wou kon sien, het nie so gelijk nie. Want dit wat ek met my hele hart begeer het, was dit. Come on. Dis wat ek begeer het. Jy sien, toe kom Godse gees, wat die dekodeerder is. En hy kom woon lichamelik binnen in my en jou. As ons om aangeneem het. Colossens 2.19, jylle ken die skrif, wat sê, want die ganse volheid van die Godheid woon, lichamelik in Jesus Christus. In Jesus Christus. Hy sê, en jylle het die volheid, die volheid van die Godheid, in hom. Jy sien nie sy, hier is die dekodeerder. So ons het hom, so ons het hom. Maar daar kort nog steeds iets. Daar kort nog steeds iets. En toe snap ek hierdie ding, dis nou ek nou met hierdie manne praat, en toe ek nou met hulle praat, toe snap ek ook somme iets. Want nou sê die ouds vir my, maar weet wat, Rian, al hierdie goed is waar. Ons het hierdie belewenis gehad, die dag toe ons die goeie nies hoor, die dag toe ons hoor, die Heere is nie net lief vir my nie, hy like my tot en ek hoor goeie nie sê, ek is nie een sondaar nie, ek is nie een sonde geboor en ontvang nie, goeie nie sê, ek is rechtverdig, ek het het dalk net alle jare gemis, weens my, Hosea 4 sê, sê my volgende gronde, weens een gebrek aan kennis, ek het het miskien net alle jare gemis, um, dit is Matthäus 24, 24, waar Jezus vir die ons ook sê, hy sê, hy sê, jylle dwaal, want jylle ken nie die skrifte nie, Matthäus 24, En Matthäus 24, sê Jezus vir die ouds, hy sê, jylle dwal, want julle ken nie die skrifte nie. Hy sê en julle die krag daarvan verloon. Jy sien toe die nou sê die ou vir my maar jy sien toe ons hoor wat ons probleem was en ons sê ja daarvoor. Toe het ons 'n belewenis. Ons het 'n belewenis in ons gevat en ons ons is ons is van hier af hiernatoe. Ek dink dis baie van ons wat daar sit wat dit ook kan sê, wat ook kan amen sê daarop. Maar hy sê erns along the line is dit baie keer asof ons dit dalk weer verloor daar's iets wat kort. En ek snap en ek haal my beursie so uit en ek kyk in my beursie en ek sien in my beursie het ek 'n graadskaart en 'n kredietkaart. As dit nou my vrou se was, was dit 'n graadskaart, 'n kredietkaart, 'n Edgars. Ek het nou reg by Woolworths koeldrank gekoop en toe ek by die til kom, toe sê hy vir my, "Sir, have you got a Woolworths card?" Sê ek, "Fat, do I look like a guy who's going to have a Woolworths card?" Ek nie weet eers geweet jy so 'n kaart nie. Maar dit maak my vir elke winkel is daar nou 'n kaart of vir elke iets is daar 'n kaart. Maar jy het sien, al die kaarte lyk dieselfde. Maar wie wat kom ek toe achter? Hierdie decodeerder kan alleenlik die sein ontvang en vir my en vir jou een beeld gee. As ek die smart kaart indruk, come on, as ek die smart kaart indruk, het jy al sien hoe het werk so? As jy om uittrek, is het kon, al het jy betaal, jy kan jou kredietkaart, wat baie meer kredietwaardig is, dalk daar indruk. Jy kan jou graadkaart daar indruk. Jy kan jou pelse kredietkaart gaan vat. Jy kan enige ding daar indruk. As jy nie jou smartkaart daar indruk nie, dan werk hy nie. Hy gaan nie werk nie. En toe snap ek 'n ding. Jy sien hierdie onverganklike saad wat God deur sy gees in my en jou se lewe kom deponeer het, het 'n prys gehad. En daai prys was van so aard, dat daar is niks in hierdie wereld, my boete, wat ek en jy nog ooit kon oorkom, of sal kan oorkom, wat ooit kan competeer met die offer nie. Daar is nie manier nie. Daar is nie manier nie. Skrif sê, Jan het ons gekwoteer, die 14, want dier een offer, het hy vir altyd volmaak, want die offer was volmaak en die werk wat Jesus Christus kom doen dit in ons was 100% volmaak. Hy sê want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat heilig word. En ek dink so by myself, hierdie smartkaart staan nou binne, nou maar nou wat verteenwoordig die smartkaart? Jan gaan môreoggend daaroor praat. En ek snap, hierdie smartkaart verteenwoordig die volhoubaarheid van God se woord. Hoor mooi die smartkaart verteenwoordig die volhoubaarheid van God se woord. In Johannes 8 kom kom Jesus in Johannes 8:32, hy sê jy se waarheid ken, waar is jou vrymaak? Hy sê en as die seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees, ons het dit nou-nou gesing. Hy sê maar weet wat, as jy in my woord bly. Hoor mooi. As jy in my woord bly, is jy waarlik my disippels. Met ander woorde, as die smartkaart in bly, as die smartkaart in bly, is jy waarlik my disippel. En wie was interessant, wat se ding is 'n disipel? 'n Disipel is 'n gedissiplineerde volgeling wat homself onderwerp ten opsigte van lering in geregtigheid. Dis wat 'n disipel is. Is iemand wat 'n stelsel volg uit vrees omdat hy dink hy is minderwaardig of hy het 'n gebrek aan kennis of hy's nie goed genoeg nie of ons moet 'n ander ou laat dit nee nee nee nee nee nee 'n disipel is 'n gedissiplineerde volgeling wat homself onderwerp aan lering in gerechtigheid. En wie wat's amazing? Joel 2 kom sê vir ons ook, hy sê, Piet sy favorite skrif, hy sê, ek stier aan julle, dit kom sê God vir ons, klomp jare voor die kruis, seker 400 jaar voor die kruis, dier die profeet Joel, hy sê, ek stier vir julle die leraar tot gerechtigheid. Dit is Godse geest. Maar hy sien, wie wat is die ding, ons het die volheid ontvang. Ons het die volheid ontvang ons wil by 'n plek in ons lewe kom soos wat Anton van getuig het, soos wat Frans van getuig het, soos wat honderde van ons hier kan getuig. Ons wil by 'n plek in ons lewe kom dat wanneer die aanslag teen my kom staan, maak nie saak wat dit is nie. Het sy siekte, dood, tragedie, tekort, wat ook al dit is. Dan moet ek by 'n plek kom in Romeine 8 vers 26 sê die skrif vir ons. Hy sê julle weet nie reg wat julle moet bid nie. Jy sien, Paulus praat met die Romeine, hy praat met ons intellek. Hy sê julle weet nie reg wat julle moet bid nie. Maar jy sien nou, ons wil alles altyd met ons kop uitfigure. Hy sê julle weet nie reg wat om te doen. Hy sê maar relax. Hy sê relax. Hy sê die gees wat in julle is. Jy sien die gees wat in julle is, die die onverganklike saad van die lewende woord van God wat in julle is. Hy sal tot die gees tot jou gees sal hy bid. Hy sal tot die Vader bid ooreenkomstig die Vader se wil. En hy sal vir jou intree met onuitspreeklike sigtinge. Jy sien ek wil by 'n plek kom waar wanneer wat ook al met my gebeur, moet ek so vas oortuig daarvan wees, laat die smartkaart in die slot sit. Laat ek met my intellek amper nie eers moet uitfigure wat om nou te doen nie. En jy sien, dis die punt waar ek by 'n plek kom, soos wat Anton getuig het, jy moet sy vrou se getuienis hoor. Ek weet nie of hulle dit al saam gehoor het nie, maar waar hy by 'n plek kom staan en hy sit sy voete op die grond neer. En hy blykbaar nog sy arms opgevou. Klink vir my soos 'n ou wat omstrip. En weet wat, dit kom nie uit die mens uit nie. Dit is om by plek om te, te kom, waar God se gees aan die binnenkant, omdat ek 100% connected is, en connected bly, by plek om, waar God se gees in my opstaan, en weet jy wat, daar is nie een manier, waar daar in my en jou se leven, verdere geslag, gesteel en verwoes, kan en sal word nie. Maar die probleem is, is ek connected? Net ek en jy sal weet. En ek wil jou sê, die stikkie connection, noem ek somme intimiteit. Ek het lang dit nie verstaan nie. Ek het het gehoor, ek denk ek het het al soms gepreek ook, maar ek was bezig om het vir myself uit te figure. En ek snap, die connectie, jy sien, wie wat, jy sien ons haal baie keer die smartkaart uit, ons haal hom uit, dan sit ek om my beersie, maar dan sit ek om tussen die verkeerde kaarte in. En as ek gauw beeld soek, dan ruk ek een kaart uit en ek druk hom in, want die hele setup is opgeconnect, alles is daar. Die satellite dish is daar, die decoder is daar, krag is aan. Die backup generator op die plaas werk soos Fcom faal is, hy ook daar so. Alles is alles is daar. Onweer is nie in die lug nie, so die die koneksie is perfek. Maar wie wat gebeur, partykeer haal ek die verkeerde kaart uit. En nou wil ek gou-gou vir julle iets lees. Net om te illustreer. Ek glo ons mag oor hierdie goed praat. Dis in die koerant. Ek wil aan julle illustreer Wat is die probleem van die verkeerde kaart? Ek gaan nou niemand veroordeel nie, asseblief my boeta, verstaan my baie mooi. Maar jy sien as die wêreld hierdie goed kan publiseer, dan mag ons ook sommer hier in Jan Kemp waarheid ook publiseer. Amen. Want jy sien die wêreld kan sê wat hy wil en dan moet ons baie keer vreeslik sensitief wees want ons wil nou net nie op mense se tone trap nie. En ons wil nou net nie mense se harte seermaak nie. Maar so by so vrek die mens van ellende omdat hulle sensitief is oor ander ouens se gevoelens. Ekskuus, ek sê dit nie gevoelloos nie. Maar wie hoekom sê ek dit so my Boeta? Ek weet vir 'n feit in hierdie gemeente in Jankemp word daar op hierdie stadium felle aanslae beleef deur die vyand op hierdie gemeente. In ons eie gemeente in Heidelberg kan ek vir jou sê op hierdie stadium beleef ons felle aanslae. Ek praat van dood. Ek praat van kanker. Ek praat van van gebrek binne in ons gemeente. Binne in in 'n area waar die liggaam van Christus aan die werk is met waarheid, met waarheid, met die waarheid van God se gees in werking. Jy sien, dis die wil kom en slagsteen en verwoes. Maar jy sien, die woord sê, wat is die, die benaming van hierdie naweek? Die jaar van die welbehaag van die Here. En slagsteen en verwoes lyk nie vir my soos welbehaag nie. En wie weet, dan settel ek nie daarvoor nie. Ek sal nie settel daarvoor nie. Ek sal ook soos wat Anton maak, ek sal so staan om my arms vou, en ek sal my strip afhoor. Maar weet wat my boete, as ek myself strip afhoor, dan is dit nie omdat ek nou vreselik oulik is, of, of dit, of dit, of dit is nie. Weet wat, dis die offer wat Jesus gebring het. Dis juist, hoekom hy dit vir ons gegeet? Ek moet net sorg dat ek connected is, want weet wat, dan staan ek dit tee. Maar ek wil vir jou sê, hoekom ek dink ons dit nie kan teestaan. Ek wil vir jou drie vraag vraag. Dink nie daar oor. Is God almagtig? Ja of nee? Kom on. Verseker. Is God in beheer van alles? Ja of nee? Is alles wat gebeur God se wil? Maar laat God dan nie dalk soms maar net goed toe nie. Ek gaan nie nou ja of nee sê nie. Hierdie drie vraag het ek nou gevra, om te stir, so ons kan begin dink. Want soos wat ons in hier gehoor sit, is daar partij van ons wat ja sê, daar is partij van ons wat nee sê. Daar is partij van ons wat miskien nie weet nie. Maar ek wil uitvind hoekom nie. Nou wil ek julle wees, ek gaan gauw hier die stukje lees. Ek weet nie of julle dit in die rapport gelees het nie. Hoor, ek, dit is sommer uitgeskeer. Dit is laas sondagse rapport. Kijk die voorblad, die bybel staan al buitenop, En daar staan daar skok oor Christenkinders se swak Bybelkennis. Alraait. Nou hoor gou hierso. Hy sê Afrikaanse Christenkinders ken hulle Bybels klaarblyklik baie sleg. Baie mooi hoog Afrikaans, né? Nee? Laar en hoërskoolleerdlinge het 'n toets van die rapportryers beweging jammerlik gefaal, sê meneer so en so president van die organisasie. Die 1971 graad 7 leerlinge wat die toets afgelê het, het gemiddeld van 46% behaal en die 2311 graad 11 leerlinge 36%. Die toets is landwyd geskryf in skole waar die rapportryers betrokke is en die 20 vrae was volgens die organisasie baie maklike vrae. Die 20 vrae, ek gaan dit nou vir jou lees. Hulle hier's net 17, maar OK. Nou sê die ou wat sy naam is, sê die uitslaa het hulle geskok omdat hulle aangeneem het dat die oorgrote meerderheid Afrikaanse Christenkinders leer basiese kennis van die Bybel in die skool, kerk of ouerhuis. Alrite. Dis hoekom hierdie ouens nog geskok was. Boeta, ek wil vir jou vra. Is jy geskok oor die kinders se swak Bybelkennis? Ek is glad nie. Kom ek straai dit om. Hoe geskok is jy oor jou Bybelkennis? <laughs> nou is ek baie stout. Kom aan. Hoe geskok is jy oor jou Bybelkennis? Baie van ons is dalk geskok, maar wie wanneer is jy geskok? Jy's eintlik net geskok oor jou swak Bybelkennis as jy onder hierdie boom sit. Want jy sien, die saad van God se woord is baie meer as net die Bybel. Hoor my baie mooi. Ek eer die Here vir die Bybel. Ek is gek oor die Bybel. Ek is mal oor die Bybel. Dis ons wese. Maar jy sien, hierdie naweek het jy iets anders gehoor. Jy het nie net een bybel gehoor nie. Jy het nie net skrif gehoor nie. Wat het jy gehoor? Jy het woord gehoor. En wie wat sê die woord? Wie wat staan in die skrif oor die woord? Hoor nou mooi wat ek sê. Gaan kyk bykie wat staan in die skrif. Julle stem saam, maar hierdie skrif, nie? Hierdie skrif. Gaan kyk bykie wat staan in die skrif oor die woord. Romeine 10 vers 8. Na by jou is die woord in jou hart en in jou mond. Hy sê, dis die woord van die geloof wat ons verkondig. Jy sien, dis die woord. Jy het hier die naweek woord gehoor, my boete. En die woord is meer as die skrif. Baie meer as die skrif. Hou net daar, hou net daar. Ek wil anhou lees. Hy sê, volgens hom, het die skole en kerke vandag een groot rol te speel, omdat ouwers weens ekonomiese druk baie afwezig is. Askies. Dit is dalk so. Kom on, laat ons laat, dit, dit is dalk so. Ek, ons gaan nou nie hier staan en mense afskiet nie. Maar weet jy wat? Wie weet wat ek agter gekom? Dis daai ding van die spaarwiel. God het nog nooit bedoel om vir ons 'n spaarwiel te wees nie. En jy sien, al het ek ekonomiese druk, onthou julle? Al het ek druk. Ek gaan nou nie hierdie appel nou heavy druk nie, want dan gaan hy nou collapse. Die storie is nog nie klaar nie. Jy sien as ek so lyk, as ek so lyk, dan is ek deel van die artikel. Want jy sien hierso, hierso, hierso, dis hoe hy lyk. En daar is een skrif in Korinties wat sê, die kennis, die kennis maak opgeblaase. Wat was Pietse beeld, wat was Janse beeld? Jy sien die kennis van die boom van die kennis van goed en kwaad. Die boom met die verganklike saad, maak opgeblaase. Ek dink dis hoekom die ouens in die kerk so stadig loop. Hulle is dalk opgeblaas. Ek weet nie. Nee, kom aan. As ons so streng en ernstig raak. Ek dink jy raak opgeblaas. Weet nie. Weet nie. Sorry. Want jy sien die kennis maak opgeblaas, maar wat sê die woord? Hy sê maar weet wat? Maar die liefde stig. Maar die liefde stig. Want jy sien wat doen die liefde? Al ervaar ek ekonomiese druk. Kom aan. Ek sien daagliks mense met ekonomiese druk. Ek gaan hulle nie veroordeel wat ek ervaar dit ook soms of baie keer. Dis 'n realiteit van die lewe. Maar wat ons moet snap, hy sê jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vrymaak. En wat is die waarheid? Jy's gelaai met die substance van die onverganklike saad van die lewende woord van God wat tot in alle ewigheid sal bly. Dan kan die wêreld maar druk my broer. Hy kan maar druk en druk en druk. En weet wat al mis ek vier weke se bybelstudie, of drie maande se bybel lees, die bybel hoef nie een plaasvervanger te word, vir intimiteit met God nie. Come on, come on. Die bybel en die skrifinterpretatie, hoef nie een plaasvervanger te word, vir intimiteit met Godse gees binnen in my nie. Ek eer die Heere vir die bybel, want weet wat gebeur met die bybel? vanuit my geest is oog oopgegaan het, vanuit ek gesnap het, wat die waarde is, en die gesag is van die onverganklike saad van God binne in my, eet ek letterlik hierdie boek op. Want wie wat lees ek daaraan raak? Ek lees God se liefdesbrief en God se droom daaraan raak. Wie wat om my intellek te herinner hoeveel beloftes daar ook al in hom is, in my en jou is, in hom, in Jesus Christus. In die onverganklike saad is hulle almal ja en amen. Da, baie dankie vir daai een. Hoor jy wat sê daai oom? Hy sê, maar as jy nie gevoed word nie, as jy nie gevoed word nie, dan gaan jy gebrek lei. Baie dankie. Dis waarby ek wil uitkom. Maar jy sien, die vertrekpunt oom, is absoluut. Word ek gevoed met wet, of word ek gevoed, soos wat Paulus vir Timotheus sê, voed jou met woorde van die geloof. En jy sien, as ek die bril opsit van gerechtigheid, as ek die bril opsit van Godse droom en Godse hart, as ek by een plek kom, wat ek Kubai sê vir SABC 1, 2 en 3, en ek sê die decodeerder in, dis wat met my en jou hierdie naweek gebeur het, en die connectie vind plaas, en die connectie is Godse geest, weet oom wat gebeur met my? As ek vir 3 of 4 of 5 daal, wat ek al, sonder die skrif gaan, verlang ek so na die boek, ek kan nie anders te nie. Maar ek, dit is een verlange, dit is een verlange, nie omdat ek bang is nie, dit is een verlange omdat ek uitmis. Come on, dankie vir oomse opmerking. Dit is een verlange omdat ek uitmis. Maar ek wil net aan jou illustreer, dat ek net hier klaar maak. Die bybelonderricht door skole en kerke is die afgelopen 20 jaar, het na sy oordeel mislik. Ek stem saam, Dit raak vir die rapportryers voorts al hoe moeiliker om skoolhoofde, onderwysers en dominees te ooreed te ooreed. Wie wat lees ek in die woord? In Johannes 16 vers 8. Die Heilige Gees ooreed my en jou nie eers nie. Wie wat doen die Heilige Gees? Hy kom oortuig my van sonde, geregtigheid en veroordeling. Want hy's nie 'n gatecrasher nie. Jy sien, ek en jy kan mekaar nie ooreed nie. Boetie, ek wil hê ons mekaar mooi verstaan. Hierdie naweek Piet het voorgestaan, Jan het hier voorgestaan, Henda het hier voorgestaan, nou is julle met my opgeskeep. Ek hoop net vrachtig, net nie een van julle, enigszins iets wat hier uitgekom het, ervaar het as een oorreding nie. Want ek wil vir jou sê, as enige een van ons dit reggekryd oor hierdie nawek, om jou te oorreed om anders te dink, dan het ons misluk. Hoor jy wat ek vir jou sê? As ons dit reggekryd, dan het ons dit reggekryd om jou te manipuleer. As kies dan beteken dit ek het jou oorreed. Maar weet jy dan moet jy volgende keer kom, want dalk change ek my mind. Dalk het ek volgende keer 'n ander storie. Dan oorreed ek jou weer vir iets anders. Jy sien God se gees is een. God se gees is onwankelbaar. God se gees is die onverganklike saad van die lewende woord van God. En God se gees oorreed nie eers nie. God se gees oortuig. Want jy sien in 'n liefdesverhouding as gevolg van liefde en deur liefde. En as gevolg van my skepingsdoel, my waardigheidsstand waarmee ek voor God staan, het ek myself oopgestel en vrygestel omdat hy, omdat hy my kom regverdig maak het. En toe ek hoor die goeie nuus dat hy my regverdig maak het, weet jy wat? Is ek nou by 'n plek waar ek oop is vir God se gees se oortuiging in my lewe. Vir God se gees se oortuiging in my lewe niks met manipulatie te doen nie. Hy sê hierso, dit raak al hoe moeiliker om die skoolhoofd te onderwijs en dominees te oorreed, om aan die organisatiese nationale bybel vastvraag competitie vir laarskool leerlinge deel te neem. Nou as jy nou soos ek in die hoerskool in die koshuis was, ek was een koshuis brak my hele leven lang. Ek onthou my, my koshuis vader, kostbare ou, so nie sy naam sê nie, maar hy het so'n rooi, so groen mamba, so'n so lang rotang gehad, en kyk, hou kon jou roer. Ish. En wie was interessant, hy was ons bybelkinde onnie gewees. Baie, baie wonderlik gewees. Smart nou, hier was een lekker koshuis. En ek kon onthou, dan begin ons, dan moet ons die bybelboeken opse. Slip jy net hier, ah, staan, right, dan gaan jy weer, dan gaan jy weer. Slip jy net, ah, staan, jy, slip, staan, right, jylle manne na die tyd bly achter, gaan leer maar jou bybelboeken, wap, wap, wap, daar gaat jy. Ek weet nie of jylle ook so groot geword het nie. Huh? Kom manne, die 10 geboeie, kom ons begin gaan, gebod nummer 1, gebod nummer 2, as hierby nummer 4 uitval, staan, Staan, staan. Dis nou maar hoe ek geleer was. En weet wat, ek was so bang vir Bybel vasvraag, ek onthoud soos gister. Toe gaan leer ek al die Bybelboeke. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomy, Joshua, Rigter, Rut, 1 Samuel 2, Samuel 3, Daniel, Lucia, Joog, Haga. Wie ek het daai goed geken, toe ken ek God nog glad nie, ek was so Samuel gewees. Ek was net Samuel. Ek het God probeer dien, maar ek het hom nie geken nie. Soveel so, dat ek kon nie sy stem hoor nie. Weet jy hoekom nie? Want sien jy hierso, tussen wie ek is, al het ek die antenne gehad, want jy sien, ons word gebore met die programmering, met die ability om God te soek vir wie hy is. Want dis hoe God ons ontwerp het. Hy het ons ontwerp om hom te soek. En weet wat, met daai soeke in my kon ek hom nie kry nie. Jy sien, hier het ek geskryf connected in no signal. Daar was nie 'n signal nie want daar was 'n bedekking. Daar was 'n bedekking. En die bedekking was vrees geweest. Die bedekking was vrees geweest. Right, kom ons gaan aan. Ek lees hier so, hy sê O ja, 'n Bybel vasvra. Wie van julle op skool het opgewonde geraak oor Bybel vasvra? Wat beteken vasvra? Hæ? Huh? Om jou vas te vra. Nou nou kan jy nou dink 'n God, okay, kom kom kom ons draai dit andersom. Wie van julle het kinders? Kan ek hande sien? Alraai. Wie van julle vra julle kinders vas? Excuse hom? Die ek sê wat ek hier lees. Dis oom se interpretasie, ek respekteer dit. Maar dit kan dalk wees, dit kan so wees. Alrite. Al wat ek weet, kom ons draai dit dan nou om. Kom ons noem dit die toets van kennis. Al wat ek weet, onder hierdie model was die toets van kennis. Die kennis wat by my getoets was, was van so 'n min waarde dat dit by my geen begeerte tot verhouding gewek het nie. Wat het dit by my gewek? Vrees. En wat het met my gebeur? My mondhoeke het letterlik begin afgroei. En dan lees ek nog in die skrif staan daar ook, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Ah, sien jy, ek ken niks. En toe ek die dag al die Bybelboeke in my kop gereciteer het, en ek ken dit uit my kop uit, en ek gaan sê het vir hy meneer op, toe krijg ek nog een boekprys ook al voor. Maar ek meen, ek het nie eers geweet wie is David nie. Ek het nie eers geweet wie is die Heilige Geest nie, ek het geweet ek hoor van hom in Pinksterdienste. Come on, dis hoe dit was. Ons praat van die smartkaart, manne, ons praat van die smartkaart. Waar is die smartkaart? Jy sien, ek gaan anlees, ons amper klaar. Jy sien as 'n skrif in Deuteronomium 22 vers 9, ek kan nooit sonder daai skrif woord bedien nie. In Deuteronomium 22 vers 9 staan daar geskrywe: Jy mag nie, jy kan nie in jou wingerd in jou wingerd, hier's jou wingerd. Jy kan nie in jou wingerd twee soorte saad saai nie. Hy praat van gemengde saad. Jy sien jy het verganklike saad of jy het onverganklike saad. Jy het daai saad of jy het hierdie saad. Jy sien hier's gemengde saad. Wie wat's gemengde saad? dit is daai smart kaart wat lyk soos 'n kredietkaart wat aan my beursie is en hy lê tussen al my ander kaarte. En jy sien, as ek hom uittrek en ek trek die verkeerde kaart uit en ek druk hom in die dekodeerder, dan sal geen sy nie. Daar kan sy wees, maar daar's geen beeld nie. Daar's altyd sy, maar daar's nie beeld nie. Jy sien, dis wat gemengde saad doen. Deuteronomium 22:9, onthou daai skrif. As jy mag nie twee soorte saad in jou wingerd saai nie, want as jy dit doen, verloor jy die volle opbrengs aan die heiligdom. Die saad wat jy saai, en die opbrengs. Dit gaan oor twee verskillende beskouwings. Jy sien, dis either een oortuiging, een oortuiging van gerechtigheid, of een oorreding om een beter leven te leid. Jy kan kies, jy kan kies. Ek wil vir jou, ek wil aangaan hier so. Kom ons maak klaar. Hy sê, volgens ehm, so en so besluit beheerlichame of godsdienstonderig in een school aangebied sal word, Indien wel, is dit gewoonlik baie informeel. Hulle hou nie daarvan, dit is baie informeel. Die rapportreiers gaan aan die departement van basiese onderwijs aanbeveel dat 'n formele verpligte godsdienstonderrig vak teruggebring word waar leerlinge oor hulle eie godsdienst kan leer en hul kennis getoets kan word. Dan sê hy, ons erken die reg van godsdienstvryheid. Leerlinge kan die vryheid gegeen word om hul eie godsdienst te beoefen. Right? Hoor nou aan. Hy sê, omdat alle godsdienste in 'n sekere mate op goeie dade teenoor jou medemens geskoei is, sal dit ongeag watter godsdienst beoefen word tot voordeel van die Suid-Afrikaanse samelewing wees. Jo. Ek kan nie meer saamstem nie. Jy sien, dis hoekom ek nie kan saamstem. Jy weet, ek glo aan 'n algemene aan 'n algemene Christelike kerk nie. Askies, ek kan nie met dit saamstem nie. Want wie waan glo ek? Ek glo in die gerechtigheid van God. Want dier een offer, nie een godsdienstige oefening, want dier een offer het ek vir altyd volmaak die wat geheilig word. En wie wat, Boeta, wat moet ons besef? Daai offer, daai offer, was die kinderspeelikies nie. Daai offer het by plek gekom wat Jesus gestaan het, in die tuin van Gethsemane, en hy het gesweet, hy het gevrees, hy het by 'n plek gekom wat hy gesê het, Vader, as dit moontlik is, as dit moontlik is, ek wil nie gaan nie. As dit moontlik is, ek het nie lus vir die besigheid nie. As dit moontlik is dat hierdie beker by my verbygaan. Sien, dit was nie 'n algemene ding wat daar plaasgevind het nie. Dit was 'n radikale ding wat daar plaasgevind het. En sien, Jesus is by 'n plek gekom en gesê, "Maar Vader, nog steeds nie my wil nie, laat U wil geskied." Dis 'n radikale offer wat gebring was om die ganse mensdom te regverdig voor God. Jy sien, dis nie 'n algemene ding nie. Maar weet wat wil ek wel sê? Elke mens daar buite, of hy 'n moslim, 'n hindoe, in vorm godsdienst sit, in wat ook al hy sit, of hy 'n ateïs is of wat hy is, my boetie kan ek jou vandag waarborg so seker so wat ek hier staan. As ek na daai ou in sy oë kyk en dit wat by my oë uitstraal, kom nie van uit wat in my kop aangaan nie maar word gedryf, soos wat 2 Korinties 5 vers 14 sê, hy sê, maar die liefde van Christus dring my. Weet jy, dan het ek vir elke mens daar buiten, een goeie woord te sê, al is dit net om vir enige mens daar buiten, ongeacht sy omstandighede, ongeacht sy achtergrond, ongeacht sy doen en late, om in die oor te kan kyk en sê, weet jy wat, God het een droom vir jou, God het een plan vir jou, jy is special, jy is special, en om by 'n plek te kom om mense toe te laat om self, want jy weet elke ou gaan self ontdek. Hy is toe al die tyd. Hy is toe al die tyd gelaai met die volle potensiaal. Hy is toe al die tyd gelaai met die smart kaart. Ek dink dis hoekom hulle hom noem 'n smart kaart, want dit is 'n flippin smart kaart. Hy's gelaai met die smart kaart en die oomblik as ek die smart kaart indruk, wat gebeur met my? Die beeld kom aan. En wat se beeld kom aan? Na die beeld en gelykenis van God. Dis 'n Godsbeeld wat aankom ek moet klaar maak. Die ding gaan aan, oor wat die ouders nou moet doen, want misdaad word gepleeg, en dit, en dit, en dit, as christen moet ek toegee, dit wil voorkom asof moslim gelovig is, hierdie beginsel beter uitleef as christene. Jy sien, nou begin ouders al, soos Piet altyd sê, die type uithaal, en, en my te meet aan ander goed. Ek kan my aan niks meet nie, en ek hoef niemand te veroordeel nie. Al wat ek kan doen is, ek kan teruggaan, na die eerste beginsels toe. Wat het God vir die ouwens gesê in openbaring 3? Hy sê, ek het al jou in Grant goed gesien. Hy sê, maar daar is ene wat ek teen jou het. Jy het jou eerste liefde verloor. Kom terug, wat Henda vir ons gesê het. Kom ons leef van binnen af buiten toe. My boete, ek en jy is gelaai en geprogrammeer met die saad. Right, net so vannacht, die vastvraag, die, die vraag wat gekom het, die eerste vraag. Wat is die grootste en die eerste gebod? Dit is die eerste vraag. Hulle trek weg met hom. Wat is die grootste en die eerste gebod? Kan iemand vir my sê? Jy moet jou Here, jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele verstand. En die tweede wat hier aan gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Wie sê amen op dit? Prys die Here. Wie wat sê ek nou nou vir Jan? Daai gebod wat sopas gesê is deur Jesus self in Matteus 24. Quote Jesus Deuteronomium 5 vers 6. Dit is nie deel van die 10 gebooie nie, so by the way. Gaan lees dit. Ek het dit vandag eers uitgevind. Ek's nie slim nie. Ek het vandag eers dit het my geslaan so. Luister mooi. Want jy sien, Jesus het verstaan. Jy sien toe die Sadduseërs en die Fariseërs, die skrifgeleerders en die ouens wat nie geglo het in die opstanding nie, wat nie geglo het in dit nie. Toe hulle Jesus konfronteer, konfronteer hulle hom. Hulle dog hulle slat hom met die wet. Hulle sê, wat is die eerste gebod? Wat is die grootste gebod? Wat antwoord Jezus hulle? Jy moet die Heere jou God lief hee, met jou jylle hart en met jou jylle verstand. En wie was interessant toe ek het gaan check, dit staan nie in die 10 geboeie nie. Dit is nie deel van die 10 geboeie nie. Maar wie wat staan daar? Dit is nadat Mooses die kliptafels, die 10 geboeie aan die volk voorgehou het. En nadat die volk weer eens die tweede keer vir Mooses sê, Mooses grant, ons vat al die goed, Maar wragtig net weer 'n keer, gaan praat jy met God. Laat ons net nie ons het nou gesien hy slaat ons nie dood nie. Onthou julle wil ons nie berg toe gaan nie. Toe sê ons ons sien God slaat ons nie dood nie en ons vat hierdie ding. Maar wie wat Moses asseblief nog steeds ten spyte daarvan, gaan praat jy met God, gaan hoor jy by God. Gaan hoor jy by God. Laat hy nie dalk sy mind change en ons doodslaan nie. En deur alles sê die skrif daar in Deuteronomium, God het dit gesien en gesê, weet wat, ek is nog steeds so lief vir hulle. Ek bless hulle nog steeds. En weet wat, toe sê Moses, nou wil ek julle sê, hier is die wet, maar buiten die wet, want jy sien, Moses het verhouding gesnap. Moses het verhouding gesnap. Hy sê, maar nog steeds buiten dit, sê ek nog steeds vir julle, sublief, jy moet die Heere jou God lief hee, met jou hele hart en met jou hele verstand. Toe kom Jesus, hy quoteer dit, toe hy geconfronteer word met, hy het, hy het gedoog, Jesus gaan die wet quote, Jesus het nie die wet gekwout nie, want hy het geweet die wet het geen significance gehad nie. Want Jesus self sê in Matteus 5:17, hy sê ek het nie gekom om die wet en die profete te ontbind nie, ek het gekom om dit te vervul. Jesus het dit kom doen. Maar wat kom kwoteer Jesus? Dit het my so gebles. Hy kom kwoteer die openbaring van die liefdesverhouding wat nog altyd tot beskikking van elke mens was ongeag die wet, toe die wet nog nie eens vervul was nie. Gaan kou bietjie op hierdie een. Dit was die eerste vraag. Dit het my gebeffel, maar in elk geval. Tweede vraag. Waarmee sal Johannes die doper, die doper vervul wees? Na Jesus het doop in die Heilige Gees in die gestalte van 'n watervoël op Jesus neergedaal. Op watter dag van die week is Jesus opgewek uit die dood? God het aan Abraham opdrag gegee om sy seun te offer. Wat was sy seun se naam? Wat het so stonge verdeel op die mense gekom tydens die uitstorting van die Heilige Gees? En watter het sy weer is Jesus gedoop? So gaan ons aan. 20 vrae. Ek het in beginsel nie 'n probleem met die vrae nie die enigste vraag, wat die saad, wat die, daarmee sluit ek af, ek het net een vraag, en dis een vraag wat in my gestuur word, dier die geest van God, dier die liefdeswerking van die heilige geest van God, dier die onvergankelijke saad van die levende woord van God binnen my, om voordat ek ou vast vraag, vraag ek eder vir hom, weet jy, dat Jesus jou lief het? Come on, weet jy, dat Jesus jou liefhet? Weet jy dat hy baie van jou hou? Somme net is. Come on. Boetas, bewaak jou hart meer as enigiets, want daarin lê die oorsprong van die lewe. En ek daag jou uit, soos wat ek hierdie naweek met die woord terwyl ek daar agter gesit het, opnuut weer uitgedaag is. Ek kan nie wag vir môre nie. Ek kan nie wag vir maandag nie. Ek kan nie wag vir die week wat moet kom nie. Ek is weer uitgedaag, soos oom nou-nou tereg gesê het, om hierdie woord weer te vat, soos Jeremia 15:16 sê, om hierdie woord op te eet. Maar wie kom kan ek hom op eet? Want daar's by my geen twyfel van wat in die outeur van hierdie woord se hart vir my is nie. Ek moet net op 'n plek in my lewe kom waar ek vrees en weet en my eie slimmigheid verruil vir woord. En dis die saad van God se woord. En laat niemand jou mislei nie. En laat niemand jou van iets anders oortuig nie. En moet jy nie 'n besluit neem op grond wat 'n ander mens vir jou gesê het nie. My boetie, neem jy 'n besluit op grond van wat God se gees hier binne in jou wakker gemaak het. Dan weet jy dat jy weet dat jy weet dat dit die waarheid is. Amen. Vader, ons eer die vir die woord, ons eer die vir die saad, hierdie kostbare saad, wat ingeënt is, hy is beskerm, hy is, hy is gekluis, hy is geals. Vader, ek eer die vir hierdie saad, en dankie dat hierdie saad iets is wat ons kon ontvang, bloot dier het net te ontvang, dier niks te doen om het selfs eerst te probeer verdien nie. Vader, ek eer die vir die bybel, ek eer die vir die skrif, wat u tot ons beskikking gestel het. Maar jyre, boor dit alles, eer ek u, vir die leraar tot gerechtigheid, die decodeerde, die een wat kom, en hierdie onverganklike saad kom nat maak, so dat hierdie onverganklike saad, soos een psalm een man, kan opgroei sodat ons boom 'n vrug kan dra en 'n vrug gee op die regte tyd. Vader, ek eer U daarvoor. Ek eer U vir die feit dat U ons so hoog en waardig aangeslaan het. En so 'n hoë premie op U regverdigingswerk geplaas het dat U daardeur ons waardig geag het om U Heilige Gees die toegang te gee tot die intrek van hierdie liggaam. En daarom kan elke een van ons, wat ons sit vanavond, vader, onomwonde verklaar, dat ons weet, dat ons liggaam is een tempel van die Heilige Gees. Die draar van die onvergankelijke saad, van die levende woord van God. Vader, ek sien elke man wat hier sit, met die openbaring van die hart en die droom, dier die saad van die woord, en dat elke man van ons, soos wat ons hier sit, een besluit neem, om as het ware elke stukkie afgodsoffer nog, of afgod uit ons denken te kan verweider, enig iets wat te doen het met kompromee, met waarheid, enig iets wat te doen het, wat in die, in die lijn staan van gemengde saad, so ons met die oopheid, die werk, die volkome, voltooide werk, kan aanskou, dit kan beleef, en daaraan kan meeleef. Vader, ons sien die woord in elke boeta sy midde hierso. En jyre, dit is een opgewonde weesigheid hierdie. Maar dankie dat die woord, die bebroeide woord, is een gentleman. Het is een woord van liefde. Het is een woord van bemoediging. Het is een woord van opbouw. Het is een woord van liefde. Ons eer hier daarvoor, in die naam van Jezus Christus. Amen. Amen. Jy weet so so 12 jaar gelede het ou Tersbos of vir drie Strauss genooi. Die Vallaats mense sal nou weet van wie ek praat en eh, Dries het sy neefie daar van Heidelberg genooi, ou Gerard Burger. En Gerard het sy pel genooi. Sy naam was Rian Besaidnout. En ek onthou daar in in Bakkie Wes het Rian en Gerard net hier so gesit hierdie rooikop oukie. En en die saad van God se woord het raak getref. En nou het julle vanaand gehoor in die naweek beleef wat dit gebeur het. Jy weet Rian staan in 'n gemeente daar soos ons in wat al 'n hele paar jaar loop. Uh en ons hou al kampe soos die daar in Heidelberg ook. En ek sit net vanaand hier en ek sê Here, ek sien wat die potensiaal van die saad van die woord is. Dis my die wonderlikste ding. En in daai tyd het daar nog 'n ou daar by ons aangesluit en sy naam was Piet Jacobs. En jy het vir Piet Jacobs belewe en gesien wat die saad van God se woord met Piet Jacobs se lewe gedoen het en so in elkeen van ons, elkeen van julle. Besef jy waarheen God met jou op pad is, Johan? Met elkeen van ons op pad is. En dit is wat my opgewonde maak as ons dit kan toelaat. So godsdiens ek wil hierdie ding verstaan. Godsdiens het ons op ons stoele gehou. Godsdiens het gesê daar's een ou wat preek, hy word betaal daarvoor. En om sy posisie te regverdig, moet die stoele vol wees. En so het dit gebly. Een ou het gepreek en die res het gesit. En so sit ons al vir 30, 40, 50, 60 jaar. Maar dit is nie hoe die saad van Godse woord werk nie. Die saad van Godse woord sê, na nou, by jou is die woord, in jou mond en in jou hart. En ek sien hoe die saad van Godse woord in jylle mond en jylle hart opstaan en levend word. Jy het gesien hoe werk dit met Anton, jy het gehoor hoe werk dit met, met Frans, Frans, Ons sal môre oggend 'n woord hoor wat Johannes, Johannes het nou die dag die ranks gejoin. Hy sal klaar prop vol word en en so is ek wil amper sê ons kan hierdie kamp aanbied. Ons kan vyf sulke kampe in 'n naweek aanbied. Ons het genoeg sprekers in ons in ons midde. Nou, ons is net bietjie selfsugtig. Ons moet eintlik meer ouens kans gee, maar ek wil vir jou dit sê. Ontdek die vermoë van die woord in jou. En Rian, ons wil jou net bless môre oggend ry Rian 5:00 se kant om in tyd in Heidelberg te wees om in sy gemeente te gaan bedien. Dit is my 'n blessing. Dis vir my 'n kommitment. So Rian, dankie vir jou. Ons bless jou. Kom ons gee die Here 'n lekkerig klap vir Rian. Dankie so baie. En dankie vir julle vir julle musiek. Ons het dit deel het ons gebless. Dit was sommer net lekker. Ek het nie gedink ek sal ooit Elwe sing nie. Ek het dit nie eers in die kroeg gedoen nie, nou doen ek dit in die kerk. <laughs> Prys die Here, maar is dit nie wonderlik dat ons vry is nie? Kom ons breek in er ons klein groepies op.